الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله نجاة وهي خير زاد ليوم المعاد واعلموا عباد الله أن الإيمان منة عظيمة بل هي أهم المنن قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فهداية الله فهداية الله فهداية الله لنا إلى الإيمان هي هي المنة عين المنة الإيمان عباد الله هو الوفاء بالميثاق الميثاق الذي بين العبد وربه وهو مفتاح ودليل دخول الجنة قال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله والإيمان هو من أكبر أسباب غرس الأمانة في قلوب الناس قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له فجعل فقد الأمانة عنوانا لفقد الإيمان والأمانة من أهم مكونات الحياة السعيدة للجنس البشر فالحرص على تحقيق الإيمان والمحافظة عليه من أهم ما اهتم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا وذلك من أجل الفوز بالفلاح في هذه الدنيا وفي الأخرى إن حقيقة الإيمان هو الاعتقاد الجازم بالجنان بتوحيد الله جل وعلا وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر أمور الإيمان والنطق بذلك والعمل بموجبه ولا بد لتحقيقه من أمور اسمعوا اسمعوا إليها الأمر الأول العلم لا إيمان لمن لا علم له بحقيقة أمور الإيمان لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله فشرط العلم وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه مسلم من حديث أثمان ومن الأمور التي تحقق تحقق الإيمان اليقين المنافي للشك قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ونفى عنهم الريبة وهو الذي يحقق اليقين إن الارتياب في أمور الإيمان هو النفاق قال جل وعلا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وروى إمام مسلم قال قال رسول من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة والأمر الثالث القبول لما اقتضاه الإيمان وذلك بالقلب والإقرار باللسان فيصدق الأخبار ويقبل كل ما جاء به عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد شيئا من ذلك قال, صل... قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهذا بخلاف عن الكفرة الذين لا إيمان لهم فإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون والأمر الرابع ومن الأمور التي لا بد منها لتحقيق الإيمان الانقياد والانقياد هو الاستسلام ومن قال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وقال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن الأمور التي لا بد منها لتحقيق الإيمان الصادق الصدق قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة وعن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقوله صلى الله عليه وسلم للذي جاء وسمع أمور الإيمان فقال لا أزيد على هذا ولا لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح إن صدق والأمر السادس الإخلاص فإن لله الدين الخالص وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة فهكذا سائر أمور الإيمان وبها يكون المؤمن يكون الإنسان من المؤمنين وبذلك يحصل للمؤمن العزة في هذه الحياة الدنيا فعلينا أن نحقق الإيمان خاصة في, في هذه الأيام العصيبة التي يتعرض الإنسان فيها لأمور تشغله عن أمر تشغله عن نفسه وذلك يكون بالاتصاف بصفات أهل الإيمان ويجب علينا أن يكون اهتمامنا أن يكون اهتمامنا بتحقيق هذه الصفات أشد من اهتمامنا بأي شيء آخر في هذه الحياة الدنيا فإن الإنسان بذلك ينال موالاة الله تعالى فإن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وبذلك يحصل لنا العز في هذه العز في هذه الحياة الدنيا كما قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال جل وعلا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والمؤمنون ومما يتفرع على هذا أن نختصف بصفات المؤمنين التي ولد ذكرها كثيرا في القرآن ومن أوصافهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أن يعظمون الله ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ومن تلك الصفات أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهم في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون ولأماناتهم وعهدهم راعون وبشهاداتهم قائمون ولحكم الله ورسوله منقادون وبالكتاب والسنة متمسكون وعند التنازع إليه ما يرجعون ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة المؤمنين وأن يحقق إيماننا وأن يجعلنا من الصادقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة مسلمين جدوران الله جل وعلا وكسن شيء تارد ما سقسيا باب نئمر دا الله يمنى مو الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم إرن نئمر إيماني Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa Allah ya yi baiwa ya yi goranta ni'ima ga muminai yayin da ya tayar musu da manzo daga cikinsu yana karanta musu ayoyinsa yana tsarkake su yana karantar da su littafi da hikima kuma haƙiƙa su sun kasance kafin nan suna cikin fata mabayyani Allah ta'ala kuma ya ce mutane gama garin mutane suna yi maka suna yi ma <coughs> suna yi maka wato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi maka gori wai dan sun yi imani sun shiga addinin musulunci Allah ya ce Allah ya ce ka ce musu kada ku goranta mu musuluncinku Allah shine zai muku gori domin ya shiryar da ku ya zuwa ga imani inda ku masu gaskiya ne Allahu akbar Allah ya ce shine zai mana gori saboda ya shirya da mu zuwa ga imani da ba don imanin nan ba ya za mu kasance a wani hali za mu kasance zuwa mu duniya ba shi da amfani duk abin da kai a duniyan nan idan Allah bai shirya ka da imani ba ka yi asara ka tafi domin dabba wadda za a ce mata ranar alkiyama ta zama tutur baya za ka ce ina ma kai cona ina ma nima na zama tutur baya dabba ta fi ka domin ita ba za ta shiga cikin fushin Allah da azabar Allah ba amma yayin mutum wanda Allah bai masa ni'imar imani ba to wannan shine karshen sa don haka babu abin da ya kai imani a rayuwarmu, don haka ko ni'imar da Allah ya mana ya sanya mu masu imani ni'ima ce mai girma wanda har Allah yake cewa Allah shi ne zai mana goron wannan ni'imar. babu abin da ya cancanta mutum ya kiyaye irin wannan ni'ima ta imani domin komai idan ya rasa shi inda yana da imani ta wannan mai sauƙi ne komai idan ya rasa shi zai iya musanya shi amma in ya rasa imani ya riga ya taɓi to imanin nan wajibi ne musulmi koyaushe ya rinka ƙoƙarin tabbatar da shi yana wato yana bibiyarsa yana tabbatar da cewar a kansa yake bai zane daga hanyarsa ba kuma a tabbace yake a cikin zuciyarsa domin idan dai ya haɗu da Allah yana da imani to ya riga ya samu rabo ya riga ya samu biyan bukatarsa a cikin halittarsa ma'anar imanin nan domin tabbatar da wannan dole ne mutum ya rinka bibiyar ma'anar imanin nan yana daɗa ƙara karanta shi yana daɗa ƙara tabbatar da samuwarsa da miƙar da al'amarinsa a cikin zuciyarsa domin ya tabbatar cewar mutuwa ta zo masa alhali yana cikin wannan hali imanin nan shi ne mutum ya ƙudurta a zuciyarsa ya gaskata Allah ɗaya ne da kuma yi imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ya gaskata sauran al'amuran imani sannan ya yi furci da haka da harshensa sannan ya yi aiki da abin da yake da abin da wannan imani yake da abin da wannan gaskatawar ta zuci da faɗan ta harshe suke aikata suke suke wajabtawa to ba zai tabbata ba dole sai da sharuɗai waɗanda su ne idan suka samu to mutum hakika ya tabbatar da imani abu na farko shine sani domin dole sai mutum ya san abu sannan zai yi imani na gaskiya tare da shi saboda shi gaskatawa sha'anin ilimi ne za ka gaskata abin da ka san shi domin haka ne Allah ya umarni da cewar musan cewar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya ce ka sani umarni ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah saboda haka dole ne mutum ya san imani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu yana sane da cewar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to wannan zai shiga aljanna abu na biyu yaqini wanda babu shakka a ciki wanda babu shakka a ciki shine wanda yake tabbatar da imani Allah ya ce mu'minai su ne kaɗai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa sannan ba su shakka ba shakka wadda take ita ce kishiyar yaƙini halin munafukai ne wanda ba su da gaskiyar imani wanda ba su yadda ba sun faɗa ne da harshe amma a zuciyarsu babu gaskatawa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta munafukai a cikin suratul tauba yake cewa waɗanda suke neman izininka kan ƙin fita yaƙi tare da kai ya rasulallah su ne kaɗai waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da nanar lahira zukatansu na shakka don haka suna kai komo a cikin shakkarsu sai aka sifanta su da shakka a cikin zuciyarsu wanda yake nuna dalilin rashin imaninsu shine wato wannan shakka wadda ta afkar da su cikin munafunci Allah ya kyashe mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ran da mu'jizarsa ta bayyana ya faɗa ce. na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa ni manzon Allah ne babu wani bawa da zai haɗu da waɗannan shaida da wannan shaida guda biyu alhali baya shakka a cikin su face ya shiga aljanna abu na uku dole ne mutum ya zamanto mai miƙa wuya ne karɓar abin da ta hukunta dukkan umarnin da ta lallaita da wato ta sanya suka da wannan imanin ya sanya shi lallai a kansa ya zamanto ya karɓe shi domin shi ne abinda imani da zuci da ikirari da harshe yake hukuntawa saboda haka ba zai yi raddin komai daga cikin al'amarin Allah ba ba zai ce wannan bai dace da al'adarsa ba wannan bai dace da ɗabi'arsa ba wannan bai dace da zamaninsa ba wannan bai dace da abin da zai sanya shi ya samu biyan bukatarsa ba wannan yana daga nuna tawaye ga Allah don haka ne Allah maɗaukakin sarki ya ce amanar rasul manzo ya yi imani da abin da aka saukar zuwa gare shi da shi da muminai su ma sun yi imani sannan ya bayyana al'amuran imani a ƙarshe ya ce kuma suka ce mun ji umarnin Allah mun bi wannan shi ne unwanin mumini wanda shi ne hukunci shi ne imani na gaskiya kafirai su ne waɗanda yake ba sa sallama ma al'amarin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce su sun kasance idan aka ce musu la ilaha illallah sai su rinda girman kai wato ba za su karɓa ba na uku miƙa wuya jawuwa Allah ta'ala ya ce duk wanda ya miƙa wuyansa ga Allah ya miƙa ya sallama fuskarsa zuwa ga Allah alhali kuma yana mai kyautatawa to wannan ya yi riko da igiya a amintatta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai san ransa ya zama to mai biyayya ga abin da zo da shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce na rantsa da ubangijinka ba za su imani cikakke ba har sai sun hukunta ka akan dukkan abin da ya faru tsakaninsu sannan ba su samu wani kunci ba akan hukuncinka suka miƙa wuya ga Allah suka miƙa wuya ga hukuncin naka dukkan miƙa wuya na biyar gaskiya Shi ne zuciyarsa ta dace da harshensa Allah ta'ala ya ce da sun yi da sun gaskata Allah da wannan ya fi alkhairi a gare su abinda mutum yake faɗa a baki ya zamanto har zuci. amma mutum ya ce ya yi imani amma abin a harshe ne kawai ba a zuciya ba to wannan bai tabbatar da imani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya la ilaha illallah yana mai gaskatawa daga zuciyarsa zai shiga aljanna na shida shine ikhlasi domin addini ikhlasi tsarkake addini ga Allah addinin da Allah yake karba shine addinin da aka yi dan shi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka fi kowa arziki wajen samun ceto na ranar alkiyama waɗanda suka ce la ilaha illallah suna masu ikhlasi daga zuciya na bakwai soyayya ka so abin ba don an maka tilas ba domin wannan shi ne halin muminai masu gaskiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ta'ala ya sifanta su yace walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu hufi qulubikum amma Allah ya so yadda imani ya zuwa gare ku ya kawata shi a cikin zukatanku to haka halin muminai yake zamanto imani abu so ne a cikin zuciyarsu wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa guda uku duk wanda suka kasance tare da shi to wannan ya ɗanɗana zakin imani ya faɗi daga cikinsu mutum ya ƙi a jefa shi cikin kafirci bayan Allah ya tsirar da shi daga kafircin kamar yadda yake ƙin a jefa shi cikin wuta saboda haka imani abin da yake hukuntawa kenan ka so shi idan mutum ya duba ya ga yaya zai kasance yau a ce ba yau a ce ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace musifa ce ta wannan to wannan shine gaskiyar imani mutum ya so Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa ya zamanto ba abinda zai raba shi da Allah ba abin da zai raba shi da manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne musulmi mu tabbatar da imanin kuma muhimmatu wajen sifantuwa da sifar masu imani wannan himmata mu ta zamanto ta fi komai mun kula da ita bisa dukkan wani abu wanda za mu nemi tabbatar da shi a wannan rayuwa ta duniya ya fi mana neman ƙoƙarin tabbatar da duk wani abu na jin daɗin duniya da walwalarta ya zamanto komai koma bayan tabbatar da al'amuran imani yake a cikin rayuwarmu domin da haka ne za mu samu walicin Allah domin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ce shi ne waliyin muminai yana fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske kuma Allah ta'ala ya ce wannan kusan haka domin Allah shi ne waliyin shi ne maula mataimaki mai ba da kariya ga muminai su ka kafirai babu maula a gare su idan muka yi haka sai mu sami izza domin Allah maɗaukakin sarki ya ce izza ta Allah ce kawai da manzansa da kuma muminai kuma Allah ta'ala ya ce ku ne masu ɗaukaka inda kun kasance muminai na gaskiya kuma Allah ya ce ba zai sanya tafarkin rijayi da tafirai ba akan muminai sifofin muminai din nan dole mai ƙoƙarin tabbatar da su kamar yadda ambaton ya zo a cikin alkur'ani na cewar suna girmama Allah idan aka ambace shi zukatansu suna raurawa saboda ganin girman Allah kuma suna girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna girmama sha'aninsa suna girmama sunnarsa suna girmama zurriyarsa manzan Allah ta'ala ya ce muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma idan suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su bar wajen ba su tafi ba tare da sun nemi izini ba domin wannan girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta gaskiyar imani girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu waɗanda kuka zo bayan wato bayan barinsa duniya shine mu girmama sha'aninsa mu girmama sunansa mu girmama sunnarsa mu fifita soyayyarsa a bisa soyayyar duk wani mahaluki a bayan ƙasa mu fifita soyayyar wato danginsa a bisa namu dangin da dangin kowa a bayan ƙasa mu fifita soyayyar sahabbansa sallallahu alaihi wasallam akan dukkan waɗansu waɗanda ake ganin wato mutanen kirki ne domin babu waliyan Allah bayan annabawa irin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girmama su yana daga cikin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan halin mu'minai ne yana daga cikin halin su idan aka karanta musu alkur'ani yana ƙara musu imani wato suna ladabi da karatun alkur'ani ba a sa alkur'ani suna sharholiyarsu ba sa damuwa da abin da aka faɗa ba ballantana masu wa'azu ballantana zuciyarsu ta tasirantu da karatun har imaninsu ya ƙaru suna dogaro ga Allah shi kaɗai kuma suna nutsuwa a cikin sallarsu ba sa wato suna kaucewa daga wargi da wasa suna ba da zakka suna tsare farjinsu ba sa zinace-zinace da neman maza da mata su rinka neman mata masu tsare amanarsu masu rike alkawarinsu masu tsayawa a kan shaidar da suka yi da gaskiya kuma masu miƙa wuya ga hukuncin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam masu sanya alkur'ani da sunna shine jagorarsu idan dukkan wani jayayya ya zo musu za su mayar da shi ya zuwa ga alkur'ani da sunna duk waɗannan sifofi ne na muminai wanda duk wanda ya kiyaye imaninsa ya kuma tabbatar da shi to lallai zai kasance akan waɗannan kuma ƙoƙarinsa shi ne ya kasance a kansu kuma ya dawwama a kansu Allah ya rayar da mu muminai ya ɗauki rayukan mu muminai ya tashe mu a cikin jama'ar muminai ya shigar da mu aljanna tare da muminai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين Allah ka buwa yadda addinin musulunci da muminai Allah ka taimaki musulmi a duk inda suke Allah ka bayar da iza ga littafinka da sunan manzanka da kuma bayanka muminai da kuma bayanka muminai Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah abin da ya addabe mu na yawan sace-sace da sace mutane da rashin aminci akan hanyoyinmu Allah kai mana maganinsa wanda suke wannan barna a bayan wanda suke wannan barna a gidajen musulmi da kuma hanyoyinsu Allah ka yi mana maganin sharrinsu, Allah ka ije mana sharrinsu, Allah ka kare haɗa, Allah ka yanke hannunsu, Allah muna roƙonka da ka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya. Duk wanda suke nufinmu da sharri da mummuna ko a cikin addininmu ko a lafiyarmu ko dukiyarmu ko a cikin zaman lafiyarmu Allah ka ije mana sharrinsu Allah ka mayar da kaidinsu da mummunan shirinsu ya zuwa gare su Allah ka ɗaure su a cikin kunansu ba su ikon kaiwa ya zuwa gare mu ya rabbal alamin Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka shiri gabanninmu, Allah ka ba su mashawarta na kirki Allah ka shirye su wajen abin da ke kawo mana zaman lafiya da kyautata tattalin arziki wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin wahala Allah ka kawo mana sauki wanda a wannan talauci da ya addaba al'umma Allah ka yaye mana Allah ka biya basu suka ga wanda suke cikin basu suka marasa lafiya a asibiti ko a gida Allah ka tayar da kafadun su Allah waɗanda suka mutu Allah ka har ta kabarin su kuma Allah ka ba mu cikawa da imani ka azurta mu da cetan manzon ka sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين